yigirma beshinchi trek vaqoyi sanai isno ashara va tisa mia to'qqiz yuz o'n ikkinchi yil voqealari bir ming besh yuz oltinchi va bir ming besh yuz yettinchi yil voqealari muharram oyi o'zbek daf jihatidan xuroson azimati qilindi g'o'rband va shibartu yo'li bilan mutavajjih bo'ldik jahongir mirzo ul viloyatdan chun noxushluq bilan chiqib edi aymoqni o'ziga qo'shsa ba'zi sharif va mufattinlar yana ne angizlar qilur ekin deb ushtur shahridan urug'dan ayrilib urug'da vala hoziynini va davlat qadam qorovulni qo'yib aymoqni botiroq iliklaning deb jarida tez tebradik ul kun zahho qal'asiga keldik andin gunbaza ko'tari bilan oshib soyqonni bostirib dandonishgan qo'tolidan o'tib kohmart o'langiga tushildi said afzal xobbinga sulton muhammad do'ldoyni qo'shib kobuldan mutavajjih bo'lg'onimizning kayfiyatini arzadosh qilib sulton husayn mirzoga yuborildi jahongir mirzo keyinroq qolgan ekandir bomiyon to'g'risiga yetganda yigirma o'ttiz kishi bilan bomiyonning sarig'a keladir ekandir bomiyonga yovuq yetganda bizning keyin qolgan urug'ning chodirlarini ko'radilar bizni xayol qilib tez o'q yo'narlar o'rdulariga yetgach hech nimaga boqmay ko'charlar keyinlariga boqmay yaka o'lang navosiga tortadilar shayboniyxon balxni muhosara qilib edi balxda sulton qulichoq edi shayboniyxon ikki uch sultonni uch to'rt ming kishi bilan badaxshonni chopqali yubordi ul fursat muborak shoh va zubayr yana nosir mirzoga kelib qo'shilib edilar agarchi burunroq niqor va quduratlari bor edi kishimning oyog'ida shohidonda kishim suyining sharqiy tarafida cheriklab o'ltirib edilar kim bu o'zbaklar tong boshida shabxun kelib kishim suyini o'tib nosir mirzoni ustiga yurdi nosir mirzo filhol o'zini pushtag'a tortdi pushtadan elini yig'ishtirib nafir choldirib yurgan bila o'zbaklarni olg'on bila o'q tebradi shim suyu uluq edi bu suvdan kechib kelib edilar qalin kishisi o'qqa qilichqa borib g'alaba kishisi ilikka tushdi suvda ham ko'p kishisi o'ldi muborakshoh va zubayr mirzodin yuqoriroq shim sari edilar alarning ustiga ayrilg'on o'zbaklar alarni pushtog'a qochirdi nosir mirzo yog'iysini qochirg'onda buni xabar topib bu jamoatning ustiga yurdi yuqoridan ko'g'iston beklari ham otliq yayog'ini yig'ib yurgan bilan turish bera olmadilar qochdilar jamoatdan ham qalin kishi ilikka tushib ko'p kishi o'qqa qilichqa va suvga bordi shoyatki ming ming besh yuz o'zbak o'ldi ekan nosir mirzoning bir yaxshi fathi bu edi bu xabarni kohmar jo'lgasida ekanda nosir mirzoning kishisi keltirdi bu navohiyda ekanda bizning cherik borib g'o'riy va dahnaxondan oshliq keltirdilar bu navohiyda said afzal bila sulton muhammad do'ldoydin kim xurosonga yuborilib edi xatlar keldi sulton husayn mirzoning favtining xabari edi bovujud bu xonavodaning nomusini qoralab xuroson jonibiga mutavajjih bo'ldik agarchi bu tavajjuhda o'zga g'arazlar ham bor edi ajar darasining ichi bila o'tib to'p va mandag'on bila balhob bila inib ko'hi sofga chiqildi o'zbakning son va chahoriyak chopqonini xabar topib qosimbekni sherik bilan chopqunchining ustiga yubordik borib uchratib yaxshi bosib qalin bosh kesib keltirdilar jahongir mirzog'a va aymoqlarga kishilar yubordik alardan xabar olguncha necha kun ko'hi sof yaylog'ida o'ltirdik bu navohi kiyigi asri qalin bo'lur bir martaba ovladik bir ikki kundan so'ng tamom aymoqlar kelib mulozamat qildilar aymoqlarga jahongir mirzo bir necha qatla kishilar yubordi bir navbat imodiddin masudni yubordi bormadilar mening qoshimga keldilar oxir mirzoga zarurat bo'ldi ko'h softin daray boyga tushganda meni kelib ko'rdi chun bizga xuroson dag'dag'asi edi mirzog'a boqmay aymoqqa parvo qilmay garzavon va almor va qaysor chechaktuv bilan yurib faxriddin o'limidan o'tib bodig'iz tavobeydin darayi bom degan yerga keldik shun bir tafriqa olami edi har kim dastandozlik qilib viloyatdan va eldan nima olur edilar biz ham bir yoqadan ul navohiydagi aymoq va atrakka tahmil qilib nima ola kirishdik bu bir oy ikki oyning ichida shoyat kim uch yuz tuman kepaki olildi ekan bizdan bir necha kun burunroq o'zbakning chopqunchisini xuroson ilg'ori va zunundekning kishilari pandda va mariqchoqda yaxshi bosib qalin o'zbek o'ltirib turdilar badiuzamon mirzo muzaffar mirzo burunduq muhammad barlos zunnun arg'un o'g'li shohbek shayboniyxonning ustiga kim balxda sulton qulichoqni muhosara qilib berdi yurmakni jazm qilib jami sulton husayn mirzoni o'g'lonlariga kishilar yuborib tilatdilar dog'iy bu azimat bilan xeriydan chiqdilar botg'izga yetganda childuqtoronda abul muhsin mirzo marvdan kelib qo'shildi ibn husayn mirzo ham andan so'ng to'n va qoyindin keldi kepak mirzo kim mashhadda edi har necha kishilar yubordilar noma'qul so'zlar aytib nomardlik qilib kelmadi aning taassubi muzaffar mirzo bila edi ya'ni u podsho bo'lganda men nechuk aning qoshiga borg'ayman deb mundoq mahalda kim jami og'o ini bir yerda yig'ilib ittifoq qilib shayboniyxondek g'anim ustiga azm jazm qilib yuriydirganda mundoq bemaza taassub qilib kelmadi aning bu kelmamagini holokim taassubga haml qilur barcha nomardlikka haml qilg'urlaridir g'araz kim bu dunyoda kishidan ushmundoq nimalar qolur har kim aqldan bahrivar bo'lsa nega ando harakatga iqdom qilg'aykim andin so'ng yomon degaylar har kishiga xushdin asar bo'lsa nega ando amriga ehtimom qilmag'aykim qilg'ondan so'ng mustahsan degaylar zikri nomiro hakimon umri soniy guftand ya'ni shuhrat bilan yodlanishni hakimlar ikkinchi umr demishlar menga dog'iy elchilar keldilar so'ngra muhammad burunduq barlos ham keldi men xud nega bormag'ayman yuz ikki yuz yig'och yo'lni bu maslahat uchun tay qilib turmen men muhammadbek bilan o'q mutavajjih bo'ldim ul fursatda mirzolar murg'obga kelib edilar dushanba kuni jumadil oxir oyining sakkizida mirzolar bilan muloqot bo'ldi abul muhsin mirzo yarim guruh istiqbol qilib kelib edi yetishdik men bu tarafdan otdan tushdim abul muhsin mirzo u tarafdan otdan tushdi yurib ko'rishib otlanildi ilgariroq kelsa orduning yovug'ida muzaffar mirzo va ibn husayn mirzo keldilar bular muhsin mirzodan yoshqa kichik edilar kerakkim burunroq istiqbolliga kelsalar edi g'olibo bu tahir xumor jihatdan ekandir ne takabburdin va bu taqsir aysh va ishrat sababidan ekandir ne takaddurdin muzaffar mirzo mubolag'a qildi ot ustida ko'rishdik ibn husayn mirzo bilan ham ushbu nav ko'rishildi kelib zamon mirzoni eshigiga tushdik g'arib izdihom va jamiyat edi andoq g'ulu edi kim tiqilishda ba'zining uch to'rt qadam yo'l oyog'i yerga tegmas edi ba'zi kim ish kuch uchun yonmoq xayol qilsa edi to'rt besh qadam keyinga boqa beixtiyor olib borurlar edi badiuzamon mirzoning devonxona uyiga yetdik muqarrar andoq edikim men uydan kirgach badiy badiuzamon mirzo qo'pib araqqa kelgay dog'iy ko'rishilg'ay men uydan kirgach bir yukundim dog'iy bedarang mutavajjih bo'ldim badiuzamon mirzo ohistaroq qo'pib susroq yurdi qosimbek chun davlatxoh edi va mening nomusim aning nomusi edi belbog'imdan bir tortdi voqif bo'ldim tanni bilan yurib muqarrar bo'lgan yerda ko'rishildi bu ulug' oq uyda to'rt to'shak solib berdilar badiuzamon mirzoning oq uylari albatta yon eshiklik bo'lur edi mirzo doim bu eshikning yonida o'ltirur edi bir to'shakni bu eshikning yonida solib erdilar badiyuzamon mirzo va muzaffar mirzo bu to'shakda o'ltirdilar yana bir to'shak rost qo'lda solib erdilar abul muhsin mirzo va men bu to'shakda o'ltirdik badiyuzamon mirzoning to'shakidan quyi chap yonda yana bir to'shak solib edilar qosim sulton o'zbek shayboniy sultonlardan kim mirzoning kuyovi bo'lur edi qosim husayn sultonning otasi bo'lg'ay yana ibn husayn mirzo bu to'shakda o'ltirdilar manga solg'on to'shakdan quyi o'ng qo'limda yana bir to'shak solib erdilar jahongir mirzo bilan abdurazzoq mirzo ul to'shakda o'ltirdilar muhammad burunduqbek va zunnunbek va qosimbek o'ng yonda qosim sulton bilan ibn husayn mirzodan xeyli quyiroq o'ltirdilar osh tortildi bovjud kim suhbat yo'q edi osh torta turg'on yerda shira quyib oltin va kumush surohiylarni shira ustiga terdilar burunlar bizning ota og'a chingiz to'rasini g'arib rioyat qilurlar edi majlisda va devonda to'y va oshda o'tirmoqda va qo'pmoqda xilofi to'ra ish qilmaslar edi chingizxonning to'rasi nassi qot'iy kim albatta kishi aning bilan amal qilg'ay har kimdan yaxshi qoida qolgan bo'lsa aning bilan amal qilmoq kerak agar ota yomon ish qilgan bo'lsa yaxshi ish bilan badal qilmoq kerak oshdan so'ng otlanib tushgan yerga keldim bizning ordu bilan mirzolarning ordusining orasi bir shar'iy bo'lg'a edi ikkinchi navbat kelganda badiuzamon mirzo burung'idek ta'zim qilmadi muhammad burunduqbekka va zunnunbekka kim agarchi yoshim kichikdir vali to'rim ulug'dir ota taxtida kim samarqand bo'lgay ikki navbat zarbi rost olib o'ltiribdir men bu xonavonda uchun yod yog'i bilakim muncha jang va jadal qilib turmen mening ta'zimimda taxir bevashqdir bu so'z mazkur bo'lg'och chun ma'qul edi mutarif bo'lib ta'zimni xotirxoh qildilar yana bir navbat badiuzamon mirzo qoshig'a borg'onda namozi peshindan so'ng chog'ir majlisi bo'ldi men ul mahallar ichmas edim tavr orasida majlisi edi xonlarda har nav gazaklar yasab edilar tovuq kabobi qoz kabobi va har jins at'imadan tortdilar badiuzamon mirzoning majlisini xeyli ta'rif qilurlar edi filvoqe beg'ilu g'ash oromida majlis edi murg'ob yoqasida ekanda ikki uch qatla mirzoning chog'ir majlisida hozir bo'ldim ichmasimni chun bilurlar edi taklif qilmadilar muzaffar mirzoning majlisida ham bir navbat bordim husayn ali jaloyir va mirbadir muzaffar mirzo qoshida edilar ul majlisda bor edilar kayfiyat mir mirbadar raqs qildi xo'p raqs qildi g'olibo ul nav raqs mirbadirning ixtiroidir mirzolar xiyridin chiqib ittifoq qilib yig'ilib murg'obga kelguncha uch to'rt oy bo'ldi sulton qulichoq tang kelib bal qal'asini o'zbakka berdi o'zbak balxni olgandan so'ng bu jamiyatning ijtimoiy din samarqandga murojaat qildi bu mirzolar agarchi suhbat va suhbatoroqlikda va ixtilot va omezishda tavre edilar vale sipohiylik rev va rangidan yiroq va mardonalik jadal va jangidan qiroq edilar murg'obda o'ltirgan mahallarda xabar keldikim haqnazar chapani to'rt yuz besh yuz kishi bilan kelib chechaktu navohisini chopdi barcha mirzolar hozir bo'lib har necha qilib bu chopqunchining ustiga ilg'or yubora olmadilar murg'o bilan chechaktuning orasi o'n yig'och yo'ldir bu ishni men tiladim nomus qilib menga ham ruxsat bermadilar chun shayboniyxon yondi yil ham kech bo'lib edi andoq qaror topdikim bu qush mirzolar har qaysi bir munosib yerda qishlab erta yoz jamiyat qilib g'anim tafiga mudavajjih bo'lg'aylar menga ham xuroson navohisida qishlamoq taklifi qildilar chun kobul va g'azni purshar va sho'r yerlar edi turk va mo'g'uldin va aymoq ahshomdin va afg'on va hazoradin muxtalif el va ulus anda yig'ilib edilar yana xuroson bilan kobul orasi yovuqroq yo'ldin kim tog' yo'li bo'lg'ay agar qor va yah nima moni bo'lmasa bir oychilik yo'l edi tuz bilan qirq ellik kunlik yo'l edi viloyat ham hanuz yaxshi ko'ngil tur edi davlat xohlardan hech kim bizning anda qishlarimizni saloh ko'rmadilar mirzolarga uzr aytdik qabul qilmadilar ko'proq taklif qildilar har necha uzr dedik taklifni bajidroq qildilar oxir badiuzamon mirzo va abul muhsin mirzo va muzaffar mirzo otlanib mening uyimga kelib qish turmoq taklifini qildilar mirzolar yuziga yo'q deyolmadik mundoq podshohlar o'zlari kelib turmoq taklifini qildilar yana xeriyni kim rubi maskunda andoq shahri yo'qdir va sulton husayn mirzoning zamonida mirzoning tasarrufidan va takallufidan xeriyning zeb va ziynati birga o'n balki yigirma taraqqiy qilib edi ko'rmak orzusi xeyli bor edi bu jihatlardan turmoqni qabul qildik abul muhsin mirzo viloyatiga marvga bordi ibn husayn mirzo ham to'n va qoyimga bordi badiuzamon va muzaffar mirzo xiriga azimat qildilar ikki uch kundan keyinroqdan childuqtaron va toshrabot yo'li bilan men ham xiriga mutavajjih bo'ldim barcha begimlar poyonda sulton begim mening ammam hadicha begim afoq begim yana sulton abu said mirzoning qizlari amma begimlar barcha sulton husayn mirzoning madrasasida yig'ildilar barcha begimlar mirzoning maqbarasida edilarkim borib ko'rdim avval poyonda sulton begi bilan yukunib ko'rishdim andan so'ng ofoq begim bilan yukunmay ko'rishdim andan keyin hadisha begim bilan yukunib ko'rishdim bir zamon munda o'ltirib hofizlar qur'on o'qigandan so'ng janubiy madrasada kim hadiza begimning uyini tikib edilar bordik hadiza begimning oshini tortdilar osh tortilgandan keyin poyonda sulton begimning uyiga bordim ul kecha anda bo'ldim avval menga bog' navda yurt tayin qilib edilar tonglas kelib bog' navda tushdim bog' navda bir kecha bo'ldim ana munosib ko'rmay ali sherbekning uylarini tayin qildilar xiyridan chiqquncha alisherbekning uylarida edim har ikki uch kunda borib bog'i jahonoroda badiuzamon mirzoga ko'rinish qilur edim necha kundan so'ng muzaffar mirzo uyiga chorladi muzaffar mirzo bog'i safidda o'ltirur edi hadiza begim ham anda edi jahongir mirzo mening bila bordi Hadija begim qoshida osh va taom tortilgandan keyin muzaffar mirzo bizni bobur mirzo solg'on tarabxona otliq imoratga olib bordi tarabxonada chog'ir majlisi bo'ldi tarabxona bog'chaning o'rtasida voqe bo'lib tur muxtasarroq imoratdir ikki oshiyonaliq vali shiringina imoratdir yuqorirog'i oshiyonada takalluf ko'proq qilib turiladi to'rt kunjida to'rt hujradir o'zga bu to'rt hujraning o'rtasi va mobaynlari tamom bir uy dohilidir bir uydir kim hujralarning mobayni to'rt shahnishin yo'sinliq bo'libdir bu uyning har zil'i musavvardir agarchi bu imoratni bobur mirzo qilgandir vale bu tasvirlarni abu said mirzo buyurgandir masof va urushlarini tasvir qilib turdilar shimoliy sarg'a shahnishinda ikki to'shak soldilar bir biriga ro'baro to'shaklarning yonlari shimol sari edi bir to'shakda muzaffar mirzo va men o'ltirdik va yana bir to'shakda sulton masud mirzo va jahongir mirzo o'ltirdilar muzaffar mirzoning uyida chun mehmon edik meni muzaffar mirzo o'zidan yuqori oldi ishrat paymonalarni to'ldirib soqiylar yurib majlis ahliga tuta kirishdilar murovvaq chog'irlarni majlis ahli ham hayvon suyidek yuta kirishdilar majlis qiziqdi chog'irlar boshqa chiqdi bu xayolda edilar kim manga ichirg'aylar mana ham bu doiraga kirg'aylar man agarchi bu choqqacha nasha bo'lguncha chog'ir irtikob qilmaydur edim masliq va sarxushlik kayfiyati va holatini qamoqaquhu bilmaydur edim vale chog'ir ichmoqqa maylim bor edi va bu vodiyni tay qilmoqqa ko'nglim tortar edi kichiklikda bemayl edim chog'irning nasha va kayfiyatini bilmas edim otam goh kim chog'ir taklifi qilsalar ham uzrlar aytib erkitob qilmas edim otamdan so'ng hoja qozining yumni qadamidan zohid va muttaqiy edim shubhaliq taomdan ishtinob qilur edim ne joy kim chog'ir irtikob qilg'ayman so'ngralar yigitlik havasidan va nafs taqozosidan kim chog'irg'a mayl paydo bo'ldi taklif qilur kishi yo'q edi balki chog'irg'a maylimni bilur kishi yo'q edi ko'nglim agarchi moyil edi mundoq qilmag'on amirni o'zlik bilan qilmoq mushkul edi xotirga kechdi kim chun muncha taklif qiladurlar yana xiyridek orasta shahriga kelib turibmizkim jami aysh ishrat asbob va oloti mukammal va muhayyo va bori takalluf va tanaum ashyo va adovati omoda va paydo holo ichmasam qachon ichurman deb ichmakka azm qildim va bu vodiyni tay qilmoqni jazm qildim vale xotirg'i kechdi kim zamon mirzo og'adir aning iligidan va aning uyida ichmay inisining iligidan va inisining uyida ichsam xotirga nima kelgay deb bu taraddudimni aytdim bu uzrimni ma'qul deb bu suhbatda chog'ir taklifi qilmadilar muqarrar andoq bo'ldikim kim badiuzamon mirzo bilan muzaffar mirzo bir yerda bo'lganda ikkala mirzoning taklifi bilan ichilg'ay majlisda nag'ma ahlidan hofiz hoji edi jaloliddin mahmud noiy edi g'ulom shodining inisi shodi bacha edi chang cholur edi hofiz hoji xo'p o'qir edi xiyriy eli past va nozuk va hamvor o'qirlar jahongir mirzoning bir xonandasi bor edi mirjon otliq samarqandiy edi baland va durust va nohamvor o'qirdi jahongir mirzo kayfiyat mahalda buyurdikim o'qig'ay g'arib baland va durust va bemaza o'qidi xuroson eli pur zarofat tirilur el buning bu o'qishidan birisi qulog'ini tutamidur yana birisi chiroyin chitamidur mirzo jihatdan hech kim man qila olmaydir namozi shomdan so'ng tarabxonadan muzaffar mirzo solg'on yangi qishloqqa uyga keldi ushbu uyga kelganda oxir masliqlarda yusuf ali ko'kaltosh qo'pib raqqoslik qildi sohib usul kishi edi yaxshi raqs qildi bu uyga kelganda suhbat xeyli garm bo'ldi muzaffar mirzo bir kamar shamshir bir qo'zi jubba bir bo'z tupchoq menga berdi bu uyga kelganda jonak turkiy aytdi muzaffar mirzoning kattamoh va kichikmoh otli qullari bor edi masliq mahallarida bir pora bemaza garmxo'rliqlar qildilar kechgacha garm suhbat edi majlis tarqaldi men bu oqshom ushbu uyda o'q bo'ldim manga chog'ir taklifi qilur xabarini qosimbek eshitib zunnunbekka kishi yuboribdir zunnunbek mirzolarga nasihat yo'sinliq qattiq qattiq aytib chog'ir taklifini tamom bartaraf qilib turlar yigirma oltinchi trek Zaman mirzo muzaffar mirzoning mehmondorlig'ini eshitib bog'i jahonoroda muqaviy xonada majlis tartib qilib meni tiladi bizning ba'zi ichkilarni va yigitlarni ham tiladilar mening yovuq tog'larim mening jihatimdan icha olmaslar edi agar icharlari ham bo'lsa bir oy qirq kunda eshik elini bog'lab yuz dag'dag'a bilan icharlar edi andoq kishilarni charladilar munda hamki keldilar gohi meni g'ofil qilib gohi iliklarni panoh qilib yuz tashvishlar bilan ichar edilar agarchi mendan suhbatdagi kishiga ruxsati om bo'lgan yo'sinliq bo'lib edi ne kim bu suhbat ota og'amizdek kishining suhbati edi muallihlarni keltirdilar bilmon sochlarining yo amaliy sochlarining oralariga kimsonni sochning uzunligi bilan inichga inichga kesib qo'yib turlar tavre ko'rinadir bu suhbatda mening olimga qos kabobi qo'ydilar chun qush buzmoqni va to'rg'amog'ini qilg'on emas erdim ilik eltmadim badiuzamon mirzo dedikim nega mayl qilmassiz men dedim to'rg'amoqdan ojizdir men filhol badiuzamon mirzo mening olimdagi qozni buzib to'rg'ab oldimga qo'yur mundoq ishlarda badiuzamon mirzo benazir kishi edi oxir suhbatda bir murassa kamar xanjar bir chorqab bir tupchoq manga berdi yigirma kun kun edim har kunda ko'rmagan yerlarni otlanib sayr qilur edim ajichimiz bu sayrlarda yusuf ali ko'kaltosh edi har qaysi sayrgohga tushilsa edi yusuf ali ko'kaldosh bir nav osh tortar edi bu yigirma kunda mashhur sayrgohlardan bir sulton husayn mirzoning xonaqohidan o'zga yer ko'rilmagan shoyat qolmadi ekan gozirgoh va alisherbekning bog'chasi va juvozi qog'oz va تخت آستانه و پولیکا و کهتستان و باغ نظرگاه و نیمت آباد و گازرگاهنی خیابانه و سلطان احمد مرزانی خزیرسه و تخت سفر و تخت نوایی و تخت برگر و تخت حاجبک و شیخ بهاودن عمر و شیخ زین الدین و مولانا عبدالرحمن جامینین مزارات و مقابرنه و نمازگاه مختار و حوز ماهیان va soqi solmon va belluriy kim asli abdulvalid ekandir imom fahr va bog' xiyobon va mirzoning madoris va maqobirini va gavharshod begimning madrasa va maqbarasini va masjidi jomeini va bog'i zag'on va bog'i nav va bog'i zubayda va sulton abu said mirzo solg'on darvozai iroqning toshida oqsaroy va po'ron و صوفه تیراندازان و چرغالان و مرواهید و پول مالان و حاجتاق و باغ سفید و طربخان جهانارا و کشک و مقوی خانه و سلسنی خانه و دوازده برج va jahon oroning shimol tarafidagi ulug' havz va to'rt tarafidagi to'rt imorat va qal'aning besh darvozasi darvozai malik va darvozai iroq va darvozai feruzobod va و xush و darvozai و va bozoru malik va chorsu va shayxul islomning madrasasi va maliklarning masjidi jomei va bog'i shahr va badiuzamon mirzoning jo'yi injil yoqasidagi madrasasi va ali sherbekning o'ltirur uylari kim unsiya derlar maqbara va masjidi jomeini kim qudsiya derlar madrasasi va xonaqohini kim halosiya va ixlosiya derlar hammom va doru shifosini kim safoiya va shifoiya derlar borini andak fursatda sayr qildim sulton ahmad mirzoning kichik qizi ma'suma sulton begimni onasi habiba sulton begim bu fataratlardan burunroq xuroson olib kelgan ekandir bir kun men akamni ko'ra kelganda onasi bila kelib meni ko'rdi ko'rgach u manga xeyli mayl paydo bo'ldi maxfiy kishilar borib okam bilan yanga bilan poyonda sulton begimni oka der edim habiba sulton begimni yanga der edim so'zlashib andoq muqarrar qildikim mening keynimcha yangi qizini olib kobulga kelgay meni qishlang deb muhammad burunduqbek va zunnunbek bajid say qiladurlar edi vali qishloq yeri va qishlamoq asbobini yaxshi somon bermaydurlar edi qish bo'ldi va oradagi tog'larda qorlar yog'di kobul tarafidan hanuz dag'dag'a ko'prak bo'ldi bular ne qishloqliq yerni somon beradir ne samonliq yerda qishloq oxir zarurat bo'ldi sarih ayta olmadik qishloq bahonasi bilan xiriydin shabon oyining yettisida chiqib bodg'iz navosida har bir yurtda birar kun ikrar kun tavaqquf qila qila ko'ch qilur edik to viloyatlarga tahsil va ish kuch uchun borg'onlar kelib qo'shilg'aylar ul miqdor maks va darang bo'ldi kim langari mir g'iyosdin ikki uch ko'ch o'tganda ramazon oyi ko'rildi viloyatlarga ish kuch uchun borg'on yigit yalangdin ba'zisini kelib qotildi ba'zisi yigirma kun bir oydan so'ng kobulda keldilar ba'zisi qolib mirzolarga navkar bo'ldilar bu jumladan bir seydim ali darbon edi qolib badiuzamon mirzog'a navkar bo'ldi hisravsho navkarlardan hech kimni oncha rioyat qilmaydur edim jahongir mirzo g'aznini tashlab chiqqanda g'aznini seydimga berilib edi o'zining qayn inisi do'st angu shayxni g'azniga qo'yib o'zi cherikka kelib edi filvoqe hisravshoh navkarlarning orasida bu ikki kishidan kim seydim ali darbon bilan muhib ali qo'rchi bo'lg'ay yaxshiroq kishi yo'q edi seydim yaxshi axloq va atvorli kishi edi qilichqa mardona kishi edi uyida bemajlis va besuhbat emas edi xeyli saxovati bor edi ajab kifoyaliq va somonliq kishi edi zarofat va latovati rangin ixtilot va hikoyati shirin xushxul va harrof va hazzol kishi edi aybi bu edi kim guzaro fosiq va mo'g'lim edi mazhabida inhirofi bor ekandir bir nima munofiq shevaroq edi ba'zi nifoqini hazilga haml qilurlar edi vali bechizi emas ekandir badiuzamon mirzo xiyriyni shayboqqa oldirib shohbekka kelganda mirzo bilan shohbekning orasida nifoq omiz so'z aytgan uchun o'ltirib xirman suyiga tashlatur muhib alining hikoyati vaqoi zaylida kelg'usidir langari mirg'iyosdan o'tib g'arjistonning yaqa kentlarini bostirib chaqcharonga kelildi langardan o'tib g'arjiston navosida yetganda payvasta qor edi borg'on soyi qor ulug'roq bo'lur edi chaqcharon navohisida xud qor otning tizidan yuqoriroq edi chaqcharon zunumbekka taalluq edi merakjon erdiy otliq navkari anda edi zunnunbekning oshliqlarini tamom baho berib oldik chaqcharondan ikki uch ko'ch o'tgach qor asru udug' bo'ldi uzangudan yuqoriroq edi balki aksar yerda otning oyog'i yerga tegmas edi yana qor doim yog'ar edi charog'dondan o'tgach ham qor ko'p ulug' bo'ldi ham yo'l noma'lum bo'ldi langari mirg'iyoz navosida kobulg'a ne yo'l bilan borurimizni kengashdik men va aksar barin edik kim qishdir tog' yo'lida ko'p dag'dag'a va taraddudtur qandahor yo'li agarchi bir nima yiroqdir vale betaraddud va bedag'dag'a borilur qosimbek ul yo'lni yiroqdir bu yo'l bilan borurmiz deb ko'p jahl qildi bu yo'lga bo'ldik bir sulton otliq peshoyi boshchi edi qarilig'idimmi yo oldarong'onidimmi yo qorning ulug'lig'idimmi yo'lni yo'qotdi boshlay olmadi chunki qosimbek sayi bilan bu yo'lga bo'lib edik qosimbek nomusga tushib o'zi va o'g'lonlari o'q qor tepib yo'l topib ilgari yururlar edi bir kun ham qor asrov ulug' bo'ldi ham yo'l nomushahhas har necha saylar qildik borolmadik chora topa olmay yonib bir o'tinliq yerga tushib yetmish sakson o'bdon yigitlarni tayin qildikkim izimiz bilan yonib qo'l quyi qishlag'on hazora mazoridan topib yo'l boshlag'ada keltirgaydilar ul borg'onlar kelguncha uch to'rt kun bu yurtdan ko'chilmadi borg'onlar ham o'bdon yo'l boshlar kishi keltirmadilar tavakkul qilib sulton peshoyini ilgari solib ushbu yo'lga o'h kim topa olmay yonilib edi bo'ldik u necha kun bisyor tashvishlar va mashaqqatlar tortildi andohkim muddatil umr muncha mashaqqat kamroq tortilib edi bu matlayini o'shal fursatda aytildi charxning men ko'rmagan javru jafosi qoldimu xasta ko'nglim chekmagan dardu balosi qoldimu bir haftaga yovuq qor tepib kunda bir shariy bir yarim shariydan ortiq ko'chilmas edi qor tepar kishi men edim o'n o'n besh ichki bila va qosimbek edi ikki o'g'li tengriberdi va ali va yana ikki uch navkari ham bor edi ushbu mazkur bo'lg'onlar yayoq yurib qor tepar edik har kishi yetti sakkiz o'n qari ilgari yurib qor tepar edi har qadam qo'yg'onida beligacha ko'ksigacha bota bota qor tepar edi bir necha qadam borgandan so'ng ilgarigi kishining hamli kuyib turar edi yana bir kishi ilgari o'tar edi bu o'n o'n besh yigirma kishi yayoq qorni kim tepar edi oncha bo'lur edikim bo'sh otni tortsa bo'lur edi bo'sh otni tortilur edi uzangusig'acha qoptolig'acha ko'p ko'p bota bota bu bo'sh ot ham o'n o'n besh qadamcha yo'l yurib toliqur edi bu otni yoqag'a tortib yana bir bo'sh otni ilgari tortilur edi ushbu dastur bilan biz o'n o'n besh yigirma kishi o'q qor tepdik ushbu o'n o'n besh yigirma kishining otlari o'q ilgari tortildi o'zga tamom o'bdon o'bdon yigitlar va bek otong'onlar otlaridan ham tushmay tayyor tepilgan va bosilg'on yo'lga kirib boshlarini quyi solib kelurlar edi mahal ul emas edi kim kishiga taklif va zo'ri qililg'ay har kimning himmat va jur'ati bo'lsa mundoq ishlarni o'zi tilab qilur ushbu tarix bilan qor tepib yo'l qilib injikon yerdan uch to'rt kunda ko'tali zarrining tubiga havoli quttiy degan havolaga keldik ushbu kun g'arib chopqin bilan qor yog'ar edi andokim borchag'a o'lim vahmi bo'ldi ul el tog'dagi g'or va kavoklarni havol derdilar bu havolga yetganda chopqin behad tez bo'ldi ushbu havol qoshida o'q tushildi qor ulug' yo'l yakraha tepilgan bosilgan yo'l bilan ham ot baxayla boradur kunlar g'oyat qisqaliqqa ilgarigi kishi yorug' chog'da havol olloga keldilar namozi shom namozi xuftongacha el kela qoldi andin so'ngra turg'on yerda o'q tushdi ko'p el ot ustida o'q tong ottirdi havol torroq ko'rindi men havolning og'zida kurak olib qor kurab o'zimga bir takiya miqdori yer yasadim qorni ko'kisgacha qozdim hanuz yerga yetmaydir edi bir nima yelga panoh bo'ldi o'shanda o'q o'ltirdim har necha dedilarkim havolg'a boring bormadim ko'ngilga kechdi kim borcha el qorda va chopqunda men issiq uyda va istirohat bilan munda borcha ulus tashvish bilan mashaqqatda men munda uyqu bilan farog'atda muruvvatdan yiroq va hamjihatlikdan qiroq ishdir men ham har tashvish va mashaqqat bo'lsa ko'rayin har nechuk el toqat qilib tursa turayin bir forsiy masal bor marg bayoron suras ya'ni do'stlar bilan birgalikdagi o'lim to'ydir o'shandoq chopqinda qozg'on yasag'on chuqurda o'ltirdim namozi xuftongacha qor ancha chopqilab yog'dikim men engashib o'ltirib edim orqamg'a va boshimg'a va quloqlarimning ustiga to'rt ellik qor bor edi o'shul kecha qulog'imga sovuq ta'sir qildi namozi xuftonda g'orni yaxshi mulohaza qilganlar qichqirishdilarkim havol asru keng havoldir bu elga tamom yer bor muni kim eshitdim ustimdagi qor borni silkib havolga kirdim havol navohisdagi yigitlarni ham tiladim qirq ellik kishiga farog'at bilan yer paydo bo'ldi ozuq va yaxni va qovurdoq va har nima kim hozir edi har kimning kim bor edi keltirdilar mundoq sovuq va qor va chopqinda ajab issiq va amin farog'atliq yerga keldik tonglasig'a qor va chopqin turdi erta ko'chib o'shil dastur bilan qor tepib yo'l yasab dovon ustiga chiqdik yo'l xud qirlab yuqori chiqar ekandir ko'tali zarrin demishlar biz yuqori chiqmay dara quyi o'q indik tovonning tubigacha yetguncha kun kech bo'ldi dara og'zida o'q qo'ndik u oqshom ko'p qattiq sovuq edi asru ko'p mashaqqat va suubat bilan ul oqshomni o'tkardik ko'p kishining ilik oyog'ini sovuq eltdi kepakning oyog'in suyunduq turkman iligin yana ahiyning oyog'in o'shal kecha sovuq eltdi ertasiga dara quyiga o'q yurdik bovjud yo'l bu emas ekanini bilib ko'rib tavakkul qilib dara qo'ya o'q yurildi yomon uchma sekirtma yerlardan tushildi kecha namozi shom edikim daraning og'ziga chiqdik hech qari ulug' yod bilmaskim bu ko'talning mundoq ulug' qori bor ekanda kishi ubur etmish bo'lg'ay balki bu faslda ma'lum emaskim bu ko'taldin ubur etmak kishining ko'ngliga yetmish bo'lg'ay agarchi ulug' qordin necha kun xeyli tashvish ko'rdik vale oxir ushbu ulug' qor sababidan o'zimizni manzilga yetkurdik nechukkim kun agar mundoq ulug' qor bo'lmasa andoq berah uchma va sekritmadan kim o'ta olg'a edi balki agar ulug' qor bo'lmasa avvalgi uchmadan o'q elning ot va tevasi tamom qolqay edi har neku bade kidar shumor ast to dar nigari salohi kor ast ya'ni har bir yuzaga kelgan yaxshi yomonlikni tekshirib qarasang turmush uchun xayrlidir namozi xufton bo'lib edikim yaka o'langa kelib tushdik yaka o'lang eli biz kelib tushganda u xabar topdilar issiq uylar semiz qo'ylar otqa o't va bo'rsuv benihoyat o't yoqmoqqa o'tin va tezakka ne had va ne g'oyat andoq sovuq va qordan qutulib mundoq keng va issiq uylar topmoq andoq mashaqqat va balodan xalos bo'lib mundoq qalin non va semiz qo'ylar topmoq huzuridir kim mundoq mashaqqatlarni ko'rganlar bilur farog'atidir kim mundoq balolar kechirganlar bilur xotirjam va ko'ngil tinch bir kun yaka o'langda tavaqquf qildik yaka o'langdan ko'chib ikki yog'och yo'l kelib tushildi tonglasi ramazon idi bo'ldi bomiyon bilan yurib shibartu ko'talidan oshib jinglak yetmay tushildi turkman hazorasi ko'chlari va mollari bilan yo'limizni ustida o'q qishlag'on ekandir bizdan aslo xabarlari yo'q tonglasi ko'chib kelurda bularning og'il va olachuqlarning orasiga kela tushdik ikki uch bo'lak og'il talon va tarojga bordi o'zgalari uy va ro'zg'orni solib o'g'lon ushog'ini olib toqqa tortdilar ilgaridan xabar keldikim bir necha hazora cherik elini olin tusib o'qlashib kishini o'tgali qo'ymaydilar bu xabar kelgach ildam o'q yurudim yetib ko'rdim esa tanga ham emas bir necha hazora bir tumshuqdan kelib o'q qo'yadurlar pul tir yig'ilib turibdir o'bdan o'bdan yigitlardek qarosin yog'ining ko'rib turlar dangu hayron boqib turib turlar men yetib tez ul sari yurudim yuru yuru deb ilgari yurudim g'arazim elni tez qilmoq edi yog'iy bila tez qilmoq edi tez etib elni tortdim o'zni hech kim ham eshitmadi so'zni yo'q edi jibayu kechimu yaroq menda bor edi ming o'qu sadoq turdim ersa tamom el turdi yog'iy go'yo bularni o'lturdi sen navkar kim qilursen oning uchun yarog'i bir mahalda joning yo'qki navkar turib begi yurug'ay navkar osudavu begi churug'ay navkari kim bu tavrdur ne osuq ne ishingga yarar ne oshqa qotiq oxir ot soldim ilgari yurudim surubon toqqa yuqori yurudim meni ko'rib yurudi eldog'i qoldi eldin keyingi qo'rqog'i yetibon tez toqqa tormash o'qiga boqmayin yurib oshtuk gahi otdin tushib gahi otliq yurubon ilgariga jur'atliq yog'iy ham tog'din o'q qo'yar edi zo'r ko'rgach solib yurib berdi toqqa chiqdik hazorani qovlab qiyru qo'lda kiyik kabi ovlab dorig'onni kiyikdek ot quladik talabon molu qo'yini bo'ladik qiribon turkman hazorasini ayladik band kishi qorasini er atoliqni dastigur etdik ahli avlodini asir etdik hazora molidin men ham bir pora o'y yig'ishtirdim yerak tag'oyiga topshirib o'zim ilgari o'tib qirlar bilan qo'llar bilan yurib hazoralarning ot va qo'ylarini surib temurbek langarig'a keltirib tushdik yigirma yettinchi trek turkman hazorasining o'n to'rt o'n besh sarkashi va rahson ulug'lardan ilikka tushib edi xayolimda bu edi kim tushgan yurtda turlik turlik azob va uqubat bilan kim jami rahsan va sarkashlarga ibrat bo'lg'ay yo'lda qosimbekka yo'liqib bemavqe tarahhum qilib xalos qilibdir zamini sho'ru sunbul bar nayorat در او تخم عمل زایه مگردان نکوی بابادان کردن چنان است که بند کردن بجای نیک مردان یعنی sho'r tuproq yerda sumbul bitmaydi unday yerda umid urug'ini nobud qilma shunga o'xshash yomonlarga yaxshilik qilish va yaxshilarga yomonlik qilish ham o'rnida bo'lmaydi asirlarni ham tarahhum qilib ozod qilindi ushbu turkman hazorasini chopqanda eshitildiki muhammad husayn mirzo dovlat yana sulton sanjar barloz va jami kobulda qolgan mo'g'illarni o'zlariga tortib mirzoxonni podshoh qilib kobulni qapab turdilar el orasida bu xabarni solib turdilar kim badiuzamon va muzaffar mirzo podshohni tutib xeriyning qal'ai ixtiyori diniga kim holo olaqo'rg'onga mashhurdir chiqarib turdilar kobul qo'rg'onida mullo boboyi poshag'ariy xalifa va muhib ali ko'rchi va ahmad yusuf va ahmad qosim boshliqlar edi bular yaxshi bordilar qo'rg'onni mazbut va mustahkam qilib asradilar temurbek langaridan muhammad andijoniy otliq qosimbekning navkari to'qboydin kobuldagi beklarga bu yerga kelganimizni kayfiyati bitib yubordik andoq muqarrar bo'ldikim g'urbat tangisidan chiqib alarning ustiga ilg'ag'umimizdir nishona bu bo'lsin kim manora tog'dan o'tgach o'q ulug' o't yondirg'imizdir. sizlar ham arkda eski ko'shning ustida kim xolo xazinadir ulug' o't yondiringiz to bilgaybiz kim bizning kelganimizni bilibsizlar biz bu soridan yetgach siz ichkaridan chiqib ilgingizdan kelurini taqsir qilmang bu so'zlarni buttirib muhammad andijoniyni yuborildi tonglasi langardan otlanib ushtur shahri to'g'risiga tushildi andin erta otlanib tushqa yovuq g'urban tangisidan chiqib ko'prik boshda tushdik ot sug'orib otni tindirib namozi peshin ko'prik boshidan otlandik tutqovulg'acha qori yo'q edi tutqovuldan o'ta borg'on sari qor ulug'roq bo'ldi zamma yaxshi bila manor orasida andoq sovuq edi kim muddatul umr oncha sovuq kam ko'rilib edi ahmad yasovul bila qora ahmad yurchini dag'i qobildagi beklarga kim o'shal meot bila keldik voqif va mardona bo'ling manor tog'dan o'tib domanada tushib sovuqdan betoqat bo'lib o'tlar yoqtirib isindik agarchi o't yondirur mahal emas edi sovuq zarbidan betoqat bo'lib o't yondirildi tong ota yovushib edi kim manor tog'ning domanasidan otlandik manor bilan kobulning orasida qor otning tizida bor edi qotqon bo'lib edi yo'ldan chiqqan kishi tashvish bilan yurur edi bu oraliqni tamom chuburib keldik bu jihatdan farz vaqtida kobulga baxayli yetdik bibi mohiro'yga yetardan burunroq arkdan ulug' o't chiqdi ma'lum bo'ldi kim xabardor bo'lmishlar said qosimning ko'prig'iga yeta shirim tag'oyi bilan burong'or kishisini mullo boboning ko'prigi sari yuborildi juvong'or va g'ul boboluli yo'la bila bo'ldik ul mahalda xalifaning bog'ining o'rnida bir kichikroq bog'cha edi ulug'bek mirzo solib edi langar yo'sindiq agarchi daraxt va yog'ochi qolmaydur edi vale muhovvatasi bor edi mirzoxon anda o'ltirib edi muhammad husayn mirzo ulug'bek mirzo solg'on bog'i beshitda edi men mullo bobo bog'ining ko'cha tarafidagi go'ristonga yetib edimki tezlik qilib ilgari borg'onlarni urib yondirib bizga tiqdilar ilgari borib mirzoxon o'ltirg'on hovliga kirganlar to'rt kishi edi bir said qosim eshik oqo edi yana bir qanbarali qosimbek edi yana bir sherquli qorovul mo'g'ul edi yana bir sulton ahmad mo'g'ul edi sherqulning jamoatidan edi bu to'rt kishi yetgan bila betahoshi o'q mirzaxon o'ltirgan hovliga kirarlar g'avg'o bo'lur mirzaxon bir otga minib qochib chiqar abul hasan qulbegining inisi muhammad husayn ham mirzaxonga navkar bo'lib edi bu to'rt kishidan sher qulini chopib yiqor boshini kesar mahalda xalos bo'lur bu to'rt kishi qilich yeb o'q yeb yaraloq bo'lib mazkur bo'lg'on yerda bizga tiqilib keldilar tor ko'chada otliq el tiqildilar turdilar ne ilgari yuriy oladurlar ne keyinga yona oladurlar men yog'imdagi yigitlarga dedimki tushib zo'rlang do'st nosir hoja muhammad ali kitobdor bobo sherzod shoh muhammad va yana bir necha yigit tushib yurib o'q qo'ydilar yog'iy qocha berdi qo'rg'ondagilarni ko'z tutdik ish vaqtida yetisha olmadilar yog'iyni tebratgandan so'ng birin ikin chopishib kela boshladilar hanuz mirzoxon o'ltirg'on chorboqqa kirmaydir edimkim qo'rg'ondagi eldan ahmad yusuf said yusuf keldi mening bilan hamroh o'q mirzoxon o'ltirg'on boqqa kirdik ko'rdim mirzoxon yo'qdir qochib chiqib tur tez o'q yondim ahmad yusuf mening so'ngimcha edi chorbog'ining eshigidan do'st saripoli piyoda kim kobulda mardonalik jihatdan rioyat qilib qutvolliq mansabini berib kobulda qo'yilib edi yalang'och qilich ilikida kirib keldi manga o'q tikilib keladur men jiba kiyib edim g'arbicha bog'lamaydir edim dubulg'a ham kiymaydir edim bir necha qichqirar edim hay do'st hay do'st deb ahmad yusuf ham qichqirdi men sovuqqa va qorga ko'nganimdimmi meni tanimadimi yo urush iztirobidimmi edi betahoshiy yalang bo'g'zimg'a o'q qilich soldi tengri inoyati edi sarimoya kor qilmadi agar teg'i olam bejunbad zijoy naburrat ragi to nahohat xudoy ya'ni agar olam tig'i o'z joyidan qo'zg'olsa xudo xohlamasa biror tomirni ham qirqolmaydi andin chiqib muhammad husayn mirzo o'ltirg'on bog'i behishitga keldim muhammad husayn mirzo qochib chiqib yoshingondir muhammad husayn mirzo o'ltirgan bog'chaning rahnasida yetti sakkiz o'qliq yoyliq kishi turibdir men bu kishilarni ustiga otimni poshna qilib yetdim to'xtay olmadilar qocha berdilar men yetib biriga qilich soldim andoq yumalanib bordikim tasavvur qildimkim magar boshi uchib ketdi o'ta chiqdim men qilich solgan kishi mirzoxonning ko'kaltoshi to'lak ko'kaltosh ekandir qilich egniga tushgan ekandir muhammad husayn mirzo o'ltirgan uylarning eshigiga yetganda tom ustidan bir mo'g'ul kim mening navkarim edi men ani tanir edim eshiklik to'rliq yerdan tortdi o'qni yuzimga u tarafdan bu tarafdan hay hay podshodir deyishdilar o'qni yondirib solib qochdi o'q otmoqdan ham ish o'tib edi mirzosi sardorlari qochdi giriftor bo'ldi kim uchun o'q otar ushbu yerda sulton sanjar barlosni kim rioyat qilib ningnahor tumanini anga inoyat qilib edim ul ham bu fitnada bular bila sharik edi tutib bo'yini bog'lab keltirdilar mustarib bo'lib qichqirurdi kim hay menda ne gunoh gunoh mundin ortiq bo'lurmikim bu jami bilan hamjihat va hamma shoratlardan bir ulug'rog'i sen chunxon dodamning volidasi shohbegim xohirdodasi bo'lar edi buyurdimkim mundoq beizzatona kezdirmang o'lim yo'qdir bundan chiqib ahmad qosim ko'hburni va nekim qo'rg'ondagi beklardan biri ul edi bir pora yigitlar bilan mirzoxonning so'nggicha yubordim ushbu bog'i behisht yonida shohbegim va xonim uylar yasab o'ltirib edilar bu bog'dan chiqib shohbegimni va xonimni ko'ra bordim shahreli qora tayoq hujum qilib turdilar go'sha va kanorda el tutmoqqa mol talamoqqa ilik qo'yib turdilar kishilar qo'yib barcha elni urib surib chiqarildi shohbegim va xonim bir uyda o'ltirib edilar doimgi yerda tushib kelib burung'idek adab va ta'zim bilan yurib ko'rishdim shohbegim va xonim behad va beqiyos mustari va munfayil va sarafkanda va hijil bo'lib turdilar ne ma'qul uzr ayta oladurlar ne mushfxona so'rmoq tarhin sola oladurlar bulardan tamayim mundoq emas edi bu jam bir badbaxtlik maqomida bo'lsalar edi andoq emas edikim begimning xonimning so'zlariga quloq solmag'aylar edi mirzoxon xud shoh begimning tuqqon nabirasi va kecha va kunduz begim qoshida bo'lur so'zlarga kirmasa mirzoxonni qo'ymay o'zlarining qoshida saqlasa xud bo'lur edi necha qatla ham kim zamona nohamvorlig'idan va davron nososkorlig'idan va taxt va mulk va navkar va savdardan ayrilib alarg'a iltijo etdim onam ham bordi hech nav rioyati va shafqat ko'rmadik mening inim mirzoxonning va onasi sulton xonimning ayn va ma'mur viloyatlari bor edi men va onam viloyat xud tursin bir kent va bir necha qush egasi ham bo'la olmadik mening onam yunusxon qizi va men nabirasi emasmi edim ul tabaqadan har kimki mening sarvaqtimga tushdi ilkimdan kelgancha tuqqonliqni va yaxshilikni bajo keltirdim nechukkum shohbegim keldilar pag'monni kam qobilning a'lo yerlaridandir berdim yana har na farzandlik va xizmatkorlikda taqsiri qilmadim sulton saidxon koshg'ar xoni besh olti yayoq yalang bilan keldi tuqqan kishilarimdek ko'rib lamg'on tumanlaridan mandaravor tumanini berdim shoh ismoil shayboniyxonni marvda olg'onda qunduzg'a kim o'tdim andijon viloyati mening sori boqib ba'zi dorug'alarni qavlab ba'zi yerlarni berkitib manga kishi yubordilar men sulton saidxonga boriy navkarlarimni topshirib ko'mak qo'shib zodi bud andijon viloyatini bag'ishlab xon qilib yubordim bu tarixgacha ham ul tabaqadan har kimki keldi o'z tuqqonlarimdan o'zga ko'rmadim nechikum chin temur sulton va esan temur sulton va to'xtaboğa sulton va bobo sulton bu tarixda mening qoshimdadirlar barchani o'z tuqqonlarimdan yaxshiroq ko'rib rioyat va shafqatlar qilib turmen bu bitilganlardan g'araz shikoyat emas rost hikoyat turkum bitib turmen bu mastur bo'lg'onlardan maqsud o'zning tarifi emas bayoni voqe bu edi kim tahrir etib turmen chun bu tarixda andoq iltizom qilinib turkim har so'zning rostini bitilgay va har ishning bayoni voqeini tahrir etilgay lojaram ota og'adin har yaxshilik va yomonlik kim shoyi edi taqrir qildim va qarindosh va begonadan har ayb va hurar kim bayoni voqe edi tahrir ayladim o'qig'uvchi ma'zur tutsin eshitguvchi taarruz maqomidan o'tsin mundun qo'pib mirzoxon o'ltirg'on chorboqqa kelib viloyatlarga va aymoq va ahshomga fathnomalar yuborildi andan so'ng otlanib arkka keldim muhammad husayn mirzo xonimning to'shakxonasiga qo'rqinchidan qochib kirib to'shakning bo'xchamasiga o'zini bog'latib tur qo'rg'ondagilardan mirim devonni va yana ba'zini qo'ydimkim bu uylarni axtarib muhammad husayn mirzoni topib keltirgaylar xonimning eshigiga kelib durushtroq adabsizroq so'zlar aytib tur ey bahar hol muhammad husayn mirzoni xonimning to'shakxonasidan topib arkda mening qoshimga keltirdilar men burung'idek o'q tazim qilib qo'pdim hayli ham durust yuzga kelmadim muhammad husayn mirzo kim mundoq zijd va sha'ni harakatga iqdom qildi va bunab sho'r va fitna angiz va bunyodiga ehtimom ayladi agar pora pora qilsam yeri bor edi turlik turlik azobi uqubat bilan o'lmakka sazovor edi chun bu orada bir nav urug'liq bo'lib edi mening tuqqan xolam xo'p nigorxonimdin o'g'lonlari va qizlari bor edi bu huquqni yod qilib muhammad husayn mirzoni ozod qildim xuroson sari ruxsat berildi bu bemuruvvat va haqnoshunos kishi mening mundoq yaxshilig'imni kim jonini bag'ishladim bilkul unutib shayboniyxon qoshida mendan g'iybatlar va shikoyatlar qilibdir oz fursat o'tmadi kim shayboniyxon oq o'ltirib jazosiga yetkurdi tu badkunandayi xudro barozgor supor kirozgor turo chokares kiyna guzor sen o'zingga yomonlik qilganni turmushga topshir turmush sening o'ch oluvchi xizmatkoringdir ahmad qosim ko'hbur va yana ba'zi bir necha kim mirzoxonning so'ngicha yuborilib edi qarg'abuloq pushtalarida mirzoxonga yetanlar. qocha ham olmas ilik tepratguncha quvvat va jur'ati ham yo'q edi olib keldilar men eski devonxonaning sharqi shimoliy sorig'i ayvonida o'ltirib edim men dedimki kel ko'rishaling oldarag'ondan yukunib kelguncha ikki qatla yiqildi ko'rishgandan so'ng yonimda o'ltirg'izib ko'ngil berdim sharbat keltirdilar mirzoxonning dafi tavahumiga sharbatni avval o'zim ichib anga berdim chun mirzoxonga kirgan sipohiy va raiyat va mo'g'ul va chig'atoy mutavahhim va muzabzab edilar necha kun ehtiyotni mar'iy tutib mirzoxonning egachisining uyida o'q buyurdikkim bo'lg'oy bu mazkur bo'lg'an el va ulustun chun hanuz dag'dag'a va taraddud bor edi mirzoxonning kobulda bo'lmog'ini saloh ko'rmay bir necha kundan so'ng xuroson sari ruxsat berildi bularga ruxsat bergandan so'ng boron va choshtuba va gulbahor domanasi sayrig'a bordik bahorlar boron yozisi va choshto'pa dashti va gulbahor domonasi bisyor xo'b bo'lur sabzasi kobul viloyatining o'zga yerlariga boqa xeyli yaxshi bo'lur turlik turlik lolalar ochilur bir qatla lola anvoyini buyurdimkim sanadilar o'ttiz to'rt nav lola chiqdi necha kun bu yerlarni ta'rifida bir bayti aytilib edi sabzavu gullar bila jannat bo'lur kobuli bahor xossa bu mavsumda boron yozisiyu gulbahor ushbu sayr kelganda bu g'azalni tugatdim mening ko'nglimki gulning g'unchasidek tahbatah qondir agar yuz ming bahor o'lsa ochilmog'i imkondir filvoqe bahorlar sayr qilmoqqa va qush solmoqqa va qush otmoqqa bu yillargacha yer kam oq bo'lg'ay nechukkim kobul va g'azni viloyatining tarif va tavsifida shammai mazkur va mastur bo'ldi ushbu yil nozir mirzoning va tarbiyat kardalarining ixtilot va maoshidan badaxshon beklari kim muhammad qo'rchi va shoh va zubayr va jahongir bo'lg'ay ranjiyda balki yog'iy bo'ldilar barcha ittifoq qilib cherik tortib ko'kcha suyining yaftal va rog' sori tuzi bilan otliq yayoqni yig'ib yasob pushtalar bilan hamchonning yovug'iga keldilar nosir mirzo va qoshidagi betajriba yigitlar andisha va mulohaza qilmay bular bilan urushqa pushtalarda kelib urushurdilar yeri burtog'iya yayog'i qalin bir ikki qatla ot solg'onda to'xtab urib kim yondirurlar bo'ldira olmaslar qocha berurlar badaxshoniylar nosir mirzoni bosib bo'lg'on tavobe va lavoyiqini talon taroj qildilar nosir mirzo yovug'dag'lari bilan bostirib talatib ishkamish va norim bilan kelagoy kelib qizil suv yuqori o'q yurib obdara yo'li bilan kirib shibartu ko'talidan oshib kobulg'a yetmish sakson talatxon oldirg'on och yalang'och navkar savdari bilan keldi ajab qodiriydir ikki uch yil mundin burun nosir mirzo tamom el va ulusni ko'chirib surib kobildan yog'iyqib chiqib badaxshonga yetib dara va qo'rg'onlarni berkitib ne hayollar bilan yurur edi burungi qilg'onlaridan sarafkanda va hijil ul nav ayrilg'onlardan sharmanda va munfail bo'libdi men dag'i hech nav yuziga kelmadim yaxshi so'rab istab infioldin chiqardim